Արցախում համահավաք զորախմբի զորավարժությունների արդյունքները բավարար են եւ գոհացուցիչ։ ՀԱՊԿ-ի անդամ լինելով Հայաստանը ուժեղացնում է քաղաքական ճնշումը Ադրբեջանի վրա։ Հայաստանի եւ Արցախի դատախազությունները համատեղ նիստ են գումարել։ Մոշաթաղ համայնքը նոր դպրոցական շենք կունենա։ Հադրութի շրջանում գրանցվել են 153 վերաբնակ եւ 268 փախստական ընտանիք։ Խոսքի եւ մամուլի ազատությունը ավելի հաճախ ոտնահարվում է Թուրքիայում։ Կոնստանտին Օրբելյանը համաձայնություն մրցանակաբաշխության դափնեկիր։ Արտուշ Ասրյանը մարտական սամբոյի Ռուսաստանի գավաթի հաղթող։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը Հայաստանի հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ միասին այսօր այցելել է հանրապետության կենտրոնական եւ արևելյան մասերում տեղակայված մի շարք զորամասեր, ցանոթացել զինվորների ծառայության ընթացքին։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, նախագահները դիտել են զորավարժություններ, ներկա գտնվել մի շարք զորանոցների եւ այլ օբյեկտների բացման հանդիսավոր արարողություններին։ Նույն աղբյուրի համաձայն հայկական երկու հանրապետությունների նախագահները այսօր Մարշալ Բաղրամյանի ծննդյան 120-ամյակի կապակցությամբ ծաղկեպսակներ են դրել Ստեփանակերտում անվանի զորավարի հուշարձանին։ Նախագահներ Բակո Սահակյանն ու Սերժ Սարգսյանը դեկտեմբերի 2-ին այցելել են Հանրապետության հարավային թևում տեղակայված մի շարք զորամասեր, ցանոթացել զինվորների ծառայության ընթացքին։ Նախագահները դիտել են զորավարժություններ, ներկայգտնվել զորանոցի եւ մի շարք օբյեկտների բացման հանդիսավոր արարողություններին, ինչպես նաեւ մասնակցել զինծառայողների համար կառուցված նոր բազմաբնակարանոց շենքի բնակարանամուտին։ Ամուր պաշտպանության համար անհրաժեշտ է ջանք, երանգ, քրտնաջան աշխատանք, որոնք ի վերջո բերում եւ յուրաքանչյուրիս հասցնում են բարձր պրոֆեսիոնալիզմի։ Ժամանակակից զինված ուժեր չի նշանակում միայն արդիական սպառազինություն, այլ նաև նշանակում է ունակություն, որը թույլ է տալիս այդ սպառազինությունը կիրառել ժամանակին եւ ամբողջ հզորությամբ։ Դիմելով զորավարժության մասնակիցներին, մասնավորապես ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սարգսյանը, մաղթելով զինծառայողներին բարի ծառայություն եւ հպարտ կեցվածք։ Շնորհակալ եմ ձեզ, որ այսօրվա զորավարժություններով ապացուցեցիք ձեր ունակությունը։ Հավատացեք, որ դուք դրանով պատասխանում եք բոլոր նրանց, ովքեր ցանկանում են մեր հայրենիքը մեզնից խլել, ովքեր փորձում են իրենց հզոր ցույց տալ, ժողովուրդները կարողանում են իրենց հայրենիքը պաշտպանել, եթե նրանց մեջ ձեր տեսակը գերակշռում է։ Մենք կարողանում ենք եւ պաշտպանելու ենք մեր սահմանը։ Մենք կարողանում ենք եւ պաշտպանելու ենք մեր հայրենիքը։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանը բավարար ու գոհացուցիչ է գնահատել Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի համահավաք զորախմբի անցկացրած զորավարժությունները։ Նա նշել է, որ զորավարժությունները փաստեցին, որ տեխնիկան մարտունակ վիճակում է, ազնակազմել պատրաստ կրակ վարելու։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր տեղի է ունեցել ազգային ժողովի ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը, որը վարում էր հանձնաժողովի նախագահ Ռուսլան Իսրայելյանը։ Ամփոփիչ նիստի ընթացքում քննության են առնվել Արցախի հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին Արցախի հանրապետության օրենքի նախագծի կազմում ներկայացված մի շարք օրենքների նախագծեր։ Մասնավորապես օրենսդրական կարգավորումների փաթեթ է առաջարկվել բյուջետային համակարգի մասին օրինագծում եւ դրանից բխող մի շարք այլ օրենսդրական ակտերում։ Նշված ուղություններում փոփոխությունների ու լրացումների մասին տեղեկատվություն է հաղորդել ֆինանսների նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը։ Հարկային դաշտը կարգավորող օրենքների փաթեթը падգամավորներին է ներկայացրել ֆինանսների նախարարի առաջին տեղակալ Արթուր Հարությունյանը։ Զեկուցողները պատասխանել եւ բարձաբանումներ են տվել падգամավորների առաջադրած հարցերին։ Գլխադասային հանձնաժողովը դրական եզրակացությամբ երաշխավորել է Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին Արցախի Հանրապետության օրենքի նախագիծը եւ ներկայացված մյուս նախագծերի փաթեթները ընդգրկել նստաշրջանի առաջիկա լիագումար նիստի օրակարգ։ Համաձայն բյուջեի նախագծի քննարկման ժամկետացանկի այսօրվանից խորհրդարանում կհավաքագրվեն падգամավորների ու խմբակցությունների առաջարկությունները եւ կներկայացվեն կառավարությանը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ ՀԱՊԿ-ի անդամ լինելով Հայաստանը ուժեղացնում է քաղաքական ճնշումը Ադրբեջանի վրա, զարգացնում է ազգային բանակը, որը պատերազմի չվերսկսման ամենակարևոր երաշխիքն է, իսկ պատերազմի վերսկսման պարագայում հաղթելու երաշխիք։ Այս մասին ասել է Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար գեներալ լեյտենանտ Վաղարշակ Հարությունյանը։ Նա նշել է, որ Հայաստանի հազարավոր սպաներ, որոնք ապահովում են մեր բանակի մարտունակությունը, կարգապահությունը, անվճար կրթություն են ստանում Ռուսաստանում, Բելարուսում եւ Ղազախստանում։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ ՀԱՊԿ-ի հայտարարությանը, նա նշել է. «Սա աջակցում է եւ Ղարաբաղի հարցի կարգավորման եւ ամենակարևորը ռազմական գործողությունների վերահսկսման։ Երկրորդը կա երկու կետ կարևորագույն, որը միանշանակ մեր շահերից է բխում։ Առաջինը, որ այնտեղ ամրապնդված են այն սկզբունքները, հարցի կարգավորման դա ուժի չկիրառումը եւ ազգերի որոշման իրավունքի փաստը ադրբեջանը խուսափում է այդ ձևակերպումներից եւ ինքը միայն ձևակերպում որ իշայերից է բխում դա տարածքային ամբողջականությունն Եվ ամենակարևորը նաև համաձայնվել է եւ կողմնակիցը Վենայի եւ Սանտ Պետերբուրգի որոշումների տեղադրվեն մեխանիզմներ, որը կբացահայտեն, թե ով է խախտում զինադատարը։ Իսկ դա Հայաստանի պահանջներ ապրիլյան գործողություններից հետո։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Ստեփանակերտում տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության դատախազությունների կոլեգիայի համատեղ նիստ։ Օրակարգում եղել են շրջակա միջավայրի անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով նախաքնության նկատմամբ հսկողության եւ մեղադրանքի պաշտպանության վիճակին առնչվող հարցերը։ Կոլեգիայի համատեղ նիստը բացել է Արցախի գլխավոր դատախազ Արթուր Մոսյանը։ Նա կարևորել է նման ձևաչափով համատեղ միջոցառումների parberabar կազմակերպման նշանակությունը։ Նիստի ընթացքում քննարկվել են հայկական երկու պետություններում շրջակա միջավայրի անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների դեմ պայքարի արդյունավետության բարձրացմանը, այս գործերով նախաքննության նկատմամբ հսկողության եւ դատարաններում մեղադրանքի պաշտպանության պրակտիկան եւ դրա ընթացքում ի հայտ եկող գործնական խնդիրները։ Հայաստանի Հանրապետության դատախազության ներկայացուցիչները Արցախի իրենց գործընկերներին են ներկայացրել այս ուղություններով Հայաստանի Հանրապետության դատախազության կൂട്ടակած փորձն ու վերջին նախաձեռնությունների արդյունավետությունը։ Հադրութի շրջանի Արաքսավան համայնքը նոր թաղամաս կունենա։ Այս մասին ասել է Հադրութ քաղաքում գործող Դորութ ստուդիո ճարտարապետական ընկերության ղեկավար Նինա Ներսեսյանը, տեղեկացնելով, որ նախագծի կազմումը վստահվել է իրենց ընկերությանը։ Նրա խոսքով այն թույլ կտա համանքի կապիտալ շինարարության զարգացման ծրագիրը կատարել ընդունված քաղաքաշինական նորմերին համապատասխան։ Հանրարարականը ստացել են հանրապետության նախագահի Արայք Սավան կատարած այցի ընթացքում, որտեղ քննարկվել է համանքի զարգացման եւ նոր թաղամասի կառուցման ծրագիրը։ Նախագիծը պատրաստ կլինի հնարավորինս սեղմ ժամկետներում, քանի որ թաղամասի համար արդեն պատրաստ են առաջին տնակները, որոնք ի դեպ համապատասխանում են արդի չափորոշիչներին եւ ունեն բոլոր հարմարավետ պայմանները, ասել է Նինա Ներսիսյանը։ Միացյալ Նահանգներում գործող Հարենասեր բարեգործական հասարակական կազմակերպության հովանավորությամբ կվերակառուցվի Քաշաթաղի շրջանի Մոշաթաղի միջնակայք դպրոցը։ Գազམ་ակերպության համահիմնադիր Ստեփան Սարգսյանը ասել է, որ շինարարական աշխատանքները նախատեսվում է սկսել 2018 թվականի գարնանը։ Մոշաթարի միջնակայք դպրոցի շենքը գտնվում է անմխիթար վիճակում։ Դասապրոցեսը կազմակերպվում է կառույցի միայն մի մասում, մյուս մասը անբարեկարգ է ասել է Ստեփան Սարգսյանը եւ ավելացրել, որ վերանորոգվելու է շենքը ամբողջությամբ, որտեղ բացի դպրոցից տեղակայվելու է նաեւ համայնքապետարանն ու բուժկետը։ Վերջին տվյալներով հադրութի շրջանում գրանցվել են 153 վերաբնակ եւ 268 փախստական ընտանիք։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Պետության կողմից ողջագրված ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման համալիր ծրագրի անբաժանելի եւ կարեւորագույն բաղադրիչ է դիտարկվում հանրապետությունում իրականացող միգրացիոն քաղաքականությունը։ Վերաբնակեցման առնչվող հարցերի մասին իր նկատառումներն էր արտահայտել Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հադրուտի վարչակազմում հրավիրված աշխատանքային խորհրդակցության ընթացքում։ Նա կարեւորել է շրջանում ժողովրդագրական վիճակի բարելավման հարցում վերաբնակեցման ծրագրերի իրականացումը։ Ինչպես տեղեկացանք հադրուտի վարչակազմի աշխատակազմի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալության պետ Նվեր Գրիգորյանից վերջին տարիների շրջանում որոշակի աշխատանքները իրականացվել վերաբնակ եւ փախստական ընտանիքներին բնակարանով ապահովման եւ նրանց սոցիալ-կենցաղային հարցերի լուծման ուղղությամբ։ Վերաբնակ 153 ընտանիքներից 31-ը շրջանի համայնքներում ունեն իրենց սեփական բնակարանները։ 53 ընտանիքի համար կառուցվել կամ գնվել է բնակարան։ Դերևս 68 ընտանիք բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեն։ 268 փախստական ընտանիքներից 137-ը շրջանի համայնքներում ունեն սեփական բնակարաններ։ 23 ընտանիքի համար կառուցվել կամ գնվել են բնակարաններ։ Հայրուտ փախստական ընտանիք բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունի։ Դուք լսում եք լուրեր։ Անցած օրերին Արցախը բավականին հետաքրքիր մեկնաբանությամբ էր ներկայացված Պարսկերեն հեղինակավոր օրաթերթերում, որոնցից մեկը անդրադարձել էր Արցախի տարածքում գտնվող շիայական պատմամշակութային հուշարձաններին եւ Արցախի կառավարության կողմից դրանց բարեկարգման ուղղությամբ տարվող աշխատանքներին։ Facebook-յան իր էջում գրել է Իրանագետ Արմեն Իսրայելյանը Նա նշել է, որ երկրորդ հանդրադարձը վերաբերում է Արցախի արտգործնախարար Մասի Իսմայելյանի Պարսկերեն շարխ օրաթերթին տված հարցազրույցին, որտեղ նախարարը անդրադարձել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացին, Մինսկի խմբի գործունեությանը, Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում Իրանի դիրքորոշմանը, ապրիլյան պատերազմին, այդ համատեքստում շեշտելով, որ Ադրբեջանը սանձազերծելով պատերազմը մեծ հարված է հասցրել բանակցային գործընթացին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Մայքլ Ֆլինի գործով նոր մեղադրանքները սարսափլերան տեսանելի մասն են միայն։ Այս մասին հայտարարել են Ամերիկայի հայկական համագումարի համանախագահներ Էնթոնի Բարսամյանը եւ Վան Գրիգորյանը։ Կոնգրեսի անդամները չպետք է գործակցեն եղծված եւ բռնատիրական նման վարչակարգերի հետ։ Նկատի ունենալով քրիստոնյաների նկատմամբ Թուրքիայի վերաբերմունքը, հայոց ցեղասպանության շղթումը, Ադրբեջանի իսլամական պետության ոչով գործելակերպը, եկել է ժամանակը, որ เป զի կոնգրեսականները վերջ դնեն Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերություններին առնչվող անձնախմբերի անդամակցությանը, ասել են համագումարի համանախագահները։ 2006-2016 թվականներին աշխարհում մամուլի եւ խոսքի ազատությունը ամենից շատ ոտնահարվել է Թուրքիայում Հայտնի է, որ ողջ աշխարհում կառավարությունները, խոշոր կազմակերպությունները, բանկերը փորձում են գնել լրագրողներին։ Սակայն իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը ավելի խելացի է վարվել եւ լրագրողների փոխարեն գնել է թերթերն ու հերոստալիկները։ Ասել է թուրքական ընդդիմադիր հումորիատ թերթի թղթակից Այդեն Էնգինը։ Հավելենք, որ ըստ զեկույցի 2006-2016 թվականների ընթացքում խոսքի ազատության ոտնահարումները սաստկացել են նաև Բրազիլիայում, Բուրունդիում, Եգիպտոսում, Լեհաստանում, Վենեսուելայում եւ Բանգլադեշում։ Մշակութային կյանք 2017 թվականի համաձայնություն մրցանակաբաշխության ազգի հպարտություն անվանակարգում ապարգևատրվել է Ալեքսանդր Սպենդերյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի տնօրեն եւ ղեկավարական ղեկավար Գրեմի մրցանակի կրկնակի հավակնորդ Կոնստանտին Օրբելյանը։ Մրցանակը մայեստրո Օրբելյանին հանձնել է Ռուսաստանում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Վարդան Տողանյանը։ Համաձայնություն մրցանակը շնորհվում է 2014 թվականից Սփյուռքի ամենախոշոր հայկական կազմակերպության Ռուսաստանի հայերի միության կողմից։ Այս մրցանակը հանդիսանում է եղբայրական բարեկամության, ժողովուրդների եւ երկրների միասնության եւ փոխամբարնման խորհրդանիշ։ Մարզասերների համար Երեք Արցախի ջյուդոյի ֆեդերացիան նախաձեռնեց ջյուդոյի հանրապետական առաջնություն դեռահասների համար։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Առաջնությանը մասնակցում էր Արցախի ջյուդոյի ֆեդերացիայի եւ հանրապետական մանկապատանեկան մարզադպրոցի շուրջ 60 սան 10 քաշային կարգերում։ Ինչպես մեծ զրույցում նշեց Արցախի ջյուդոյի ֆեդերացիայի գլխավոր մարզիչ Իվան Ազիզբեկյանը, դեռահասների հանրապետական առաջնությունը կարելի ասել տարվա ամփոփիչ միջոցառումներ։ Соревнования мы давно хотели проводить для подростков, но так как Մենք վաղուց էինք ուզում դեռահասների համար առաջնություն կազմակերպել, բայց ոչ մի կերպ չէր ստացվում։ Երեխաները շատ ողջևորված էին, հետաքրքիր էր տեսնել, թե ինչպես են նրանք ամեն մի մեդալի համար պայքարում։ Ոչ մի հաղթանակ հեշտությամբ չի տրվում։ Այս երեխաները քրտինքով նվաճեցին իրենց մեդալները։ Ես ուրախ եմ նրանց համար եւ շնորհավորում եմ։ Ամենաթեթև քաշային կարգը 19 կիլոգրամներ, որում հաղթող ճանաչվեց Արման Պարսիանցը։ Ես 7 տարեկան եմ։ 4 տարի պարապվում եմ ջյուդո։ Ես 19 կիլոգրամ քաշում առաջի տեղ եմ գրավել։ Հիմա ուզում եմ արզվեմ, որ Հայաստանի չեմպիոն էլ դառնամ։ Արխիվում նոր նպատակներ են ու այդ նպատակին տանող ամենօրյա մարզումներ Յուլիա Վանյան այսօր Ազատ ոչի ըմբշամարտի Հայաստանի երիտասարդական հավաքականը Իրանում մասնակցել է միջազգային մրցաշարի, որը անցկացվել է թիմային եւ անհատական հաշվարկով։ 13 թիմերի պայքարում Հայաստանը զբաղեցրել է 3-րդ տեղը։ Հայկական թիմը խմբային փուլում հաղթել է Ադրբեջանին եւ Բելարուսին, իսկ կիսաեզրափակիչում պարտվել է Իրանի առաջին թիմին։ Երրորդ տեղի համար պայքարում Հայաստանի հավաքականը հաղթել է Մոնղոլիային եւ նվաճել բրոնզե մեդալ։ Հայաստանի երիտասարդական հավաքականը Իրանի մրցաշարում հանդես է եկել 12 ըմբիշով։ Ռուսաստանաբնակ Արտուշ Ասարյանը Պետրոզավոդսկից դարձել է մարտական սամբոյի Ռուսաստանի գավաթի մրցաշարի հաղթող։ Հավելենք, որ Արտուշի հայրն ու պապը ազատ ոչի ըմբշամարտի սպորտի վարպետներ են, իսկ պապը Հայաստանի հինգակի չեմպիոն։ Հաղթանակը Ռուսաստանի առաջությունում իրավունք է տալիս Ասրյանին մասնակցել աշխարհի գավաթի մրցաշարին։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հայտնել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց ստեղունների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 1 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 8-ից 13 աստիճան տաքություն։